Hannas in die borstplaat getref. Draai om en kry my hier uit, roep Agap vir die drijver van sy strijdwa. Ek is ernstig gewond, die geveg het echter die hele dag gewoed en Agap het homself in die strijdwa gestit en tot die aand toe ten die Arameers geveg. Net toe die son zak, het hy gesterf.